Ке отвориме за почеток, значи, како почетен стих, ќе ни биде стихот во второ послание до Тимотеј, стих кој што неодамна и го отчитавме, второ послание до Тимотеј, трета глава, <clears throat> значи второ послание до Тимотеј, трета глава, 16 и 17. <clears throat> да се подсетиме како гласеше овој стих. Целото писмо, Значи, целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. И вие се кавате, кажавме дека за жал мнозина имаат селективен пристап кон Библијата и ја конзумираат како лубеница, буквално. Еден дел го конзумираат, другиот дел го тргаат настрана, го плукаат, буквално, како што ги плукаат семките од лубеницата. Но, овде јасно и гласно Павле ни посочува дека целото писмо е од Бога дадено и целото е полезно. Меѓутоа, веројатно, мнозина од оние кои што се нарекуваат христијани, некои делови од Светото Писмо, кои што се за изобличување, изобличуваат, не им се допаѓаат. А, токму, еве, еве зашто Писмото е вдахновено и е дадено за полука, за поправање, за изобличување. Значи, тоа е Писмо кое што е <laughs> дадено од Господа, го нарекуваме Свето Писмо, Писмо упатено до секој од нас, за да Бог не исправи од кривиот пат по кој што сме, за жал, сме тргнали како човештво. И од тие разноразни други причини, луѓето имаат сепак селективен пристап. И за жал дури денеска многу слабо и познавање воопшто од Библијата. Знаете, правев му обет со еден наш брат кој што имал средба со некој а, а, човек кој што е член на една верска заедница, не е ни битно сега да не ја споменувам, а, која е, и истиот тој, запрашан кој е Валам, а кој е Валак, а кој па вал тој рекол, па тој е еден исти, само едни го викаат вака, други го викаат така, <laughs> иако станува збор за прво не за Божички Бог, па и за цар, и за нели, а, некогашен Божи пророк, сосема три различни личности. Значи, дури а, се, имате ситуации на, на, на, на, на верници кои што се долгогодишни, а, значи, верници во некои а, цркви каде што, значи, едно, некои наједноставни работи воопшто не им, не им се не им се познати. Или еве, дури се сеќавате со некои смешни ситуации. јас ќе ви кажам сега еден пример каде што во некоја црква паст, пасторот бил одсутен, значи на некоја веројатно службено патување или посета на друга црква и бил замолен новиот млад пастор да ја води школата со младите, неделната школа. Ние, како што кај нас е саботна, нели, кај некој е неделна школа, да ја води школата значи, со младите а, во црквата кои што биле некаде до 15, 15 години возраст. Значи, прилично возрастни, не се оние мали деца кои што не разбираат ништо, и кои што вообичаено се деца кои што израснале во црква, и сега тој им поставил, решил тој ден да ете така, малку да ги распрашува, да види докази си знаењето. И им поставил прашање, кој ги срушил зидовите на Ерихон? Некои веќе го знаат овој пример. И знаете, овие почнале би ги да се гледаат и едно по едно не сум јас, ни јас не сум, пасторе, ни јас не сум, ни јас не сум. Овој бил запрепастен, пасторот бил запрепастен од ваквиот нивен однос и одговор. И во прва прилика, кога имало црковен одбор, тој седнал и го изложил овој проблем пред одборниците. И еден од обрниците му станал му рекол, знаете што, гледам дека многу сте засегнати со ова прашање, овој проблем, меѓутоа јас можам да ве осигурам дека сите деца од првото до последното ги знам, ги познавам, те израснале во црква и кога велат така дека е, така е, стварно, искрени се децата и немаат ништо они со зидовите на Ерихон. И плюс тоа имаме ние фонд Ке земеме пари, ќе ги поправиме. Ете, значи, за жал, а, иако има толку многу христијански заедници, нарекуваме христијани, Библијата, веројатно, се послабо и послабо, послабо време се отвара и се чита. Та дури се среќаваат да со едни вакви смешни ситуации. Кој ги слушал, дедовите на Ерико? <laughs> Не сме ние. <clears throat> Знаете, ние се наоѓаме пред Ханан, пред влезот во Хананската, во ветената земја. И сега еве да се поучиме од Израел. Ќе отвориме во книгата на Исус Навин, во првото поглавје. Исус Навин прво поглавје. Ќе видиме какви инструкции добил Исус Навин Кој што бил тој кој сушност ќе го внесе израелскиот народ во ветената земја? Во таа хананска земја, кажавме, публикуваме паралела со нас денес, ние сме пред влезот во небесниот ханан. И ова секако се однесува и на нас. Од шести стик, ке читаме, значи Исус Навин прва глава. Биди одлучен и храбар, зашто ти ќе го воведеш овој народ за да ја прими во наследство земјата, за која им се заколна на нивните татковци дека ќе им ја дадам. Само биди одлучен и храбар, за да направиш се верно според наредбите што ти ги даде и мојот слуга. Не свртувај од тоа ни десно ни лево, за да ти биде срекно се што ќе превземеш. Книжниот свиток на законот, на Тората, единствениот примерок, да кажам, мислам, текст кој што тогаш го имале и постоел, Тората, петте книги Мојсиев, или би се изразил тогашната Библија. Значи, книжниот свиток на законот, нека ти биде на твојата уста, размислувај за него и ден и ноки, за да пазиш верно се што е напишено во него. Па нели целото писмо е Бога дадено, затоа му вели, се што е напишено, да пазиш верно И само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Библијата ни ветува дека ако се придржуваме според советите кои што Бог ни ги дал и совети кои што се содржат во целото писмо, ние ќе бидеме ем срекни, ем ќе успееме. Денеска и, и во оваа проповета и по плането ќе зборуваме всушност од Библијата за Библијата, на некој начин. Треба да видиме и да согледаме дека од тоа каков е нашиот пристап кон Библијата, од тоа ќе зависи нашата вечна судбина. Колку ја читаме, дали зазема а, дел од нашиот живот, колкав дел зазема, колку ја разбираме всушност, да сватиме што е всушност Словото Господово за нас, за нашиот живот, што значи. Еве, гледаме, Исус Навин добива инструкции, совети, да се држи според сето она што е напишено. Тогаш ќе успее. Ова е пред влезот. Подосно во осмата глава читаме кога веќе се е навлезени во Хананската земја, повторно нешто слично. Значи, осма глава, Исус Навин, од 30 стих, тогаш Исус му подигна жртвеник на Господа, на Израелевиот Бог на гората Евал, како што им заповеда Мојси, Господовиот слуга. И да не читаме се, еве, Дојаме кај 34 стих, тогаш Исус го прочита секој збор на законот. Значи, повторно под закон овде подразбираме Тората. Петте Мојсиеви книги. Благословот и проклетството. Секако што е напишено во книгата на законот. Исус не испушти ниту една Мојсиева наредба. Ова кажува нешто. Не смееме да имаме селективен пристав према Библијата. Или се, или ништо нема. Се е од Бога се е за наше добро, се е за наша полука. Значи, не испуштнито едно од Мојсевите наредби, туку сите ги прочита пред соборот на сите израелци, пред жените, децата и пред придојденците кои одеа со нив, пред сите. Светото писмо е поучно за сите, од мало до големо. Сушност, Што ни кажува во второ законие 11 глава Мојсија запишана или што ни кажува Бог преку него, второ законие 5 Мојсија 11 глава од 18 стих. Вложете ги овие мои зборови во своето срце и во својата душа, врзете ги како знак на својата рака, нека ви бидат како запис меѓу очите. Ставете ги во својот ум. Поучите ги на нив, своите синови, Изговарајте ги кога седите во својата куќа, кога одите патем, кога легнувате, кога станувате, значи едноставно пребивајте во Божјето Слово. Секојаш, нека ви биде тука. Напишите ги на довратниците, на својата куќа, на својата врата, за да бидат вашите денови, деновите на вашите синови во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци, дека ќе им ја даде бројни како деновите на небесата над земјата. Да, тоа е Пета Мојсија 11 глава од 18, па читав некаде до 21. Бог преку Мојсија дал закон за гласно читање на Тората, на закона. За гласно читање пред целиот Израелски собор. И тоа го имаме во повеќе случаеви. И дури кога требало да биде избран цар, пазите ова, Господ го кажува пред време, затоа што Господ се знае што ќе биде и како ќе биде. И еве ќе отвориме во втора законија 17 глава, чи пета Мојсија 17 глава. Ќе читаме до, од 14 стих. Која ќе стигнеш во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог, именно која ќе ја земеш во собственост и која ќе се населиш во неа, па тогаш ќе речеш, че Бог знаел, дека која ќе влезат тамо и сега ќе се посакаат да станат како сите други околни народи. И кога ќе речеш, сакам да поставам цар над себе, како што го имаат сите други народи околу мене, тогаш ќе си го поставиш за цар оној кој ќе го избере Господ твојот Бог. Постави некого од своите браке за цар над себе си, а не смееш да поставуваш над себе си тугенец кој не ти е брат. И сега, само нека не држи многу коњи, нека не го праќа народот во Египет да, ги, да го згорби бројот на коњите, зашто Господ ви рече, овој пат никогаш веќе да не се вракате. Ве изведов од Египет, никаква веќе помош, ништо со Египет да немате. И вашиот цар, да нема ништо со Египет, вашиот водач, кога веќе закате да имате нели, водач, како и сите други народи, И нека нема многу жени, за да не му тргне срцето по суета, и нека не натрупува за себе купови сребро и злато, каде што, на кое што Соломон многу добро паднал. И сега, ако ќе седне царот на царскиот престол, нека го препише за себе на свиток овој закон од свештениците левити. Еве каква порака Бог дава до царот, до оној кој што треба да го води народот да го препише сиот закон од свитокот, значи Тората, од свештениците левити, нека го држи покрај себе, 19 стих, нека го чита во секое време на својот живот, за да научи да се бои од Господа својот Бог, за да ги пази сите зборби на овој закон и да ги врши овие одредби, за да не се издигне со срцето над своите браќа и за да не сврти настрано од оваа заповед ни десно ни лево, за да би царувал долго тој и неговите синови во Израел и да биде се во ред и со народот и со царството негово. И Соломон во еден период бил до едно такво исполнување, до една таква слава се наоѓал Израел за да подосна така, значи, ниско падне, всушност. Не почитувајки ги овие одредби што ги кажал Господ и веројатно запоставувајќи ја Божјата реч, ќе кажам Библијата, односно Тората, кој што требало царот да има препишено и да си ја држи до себе и да си ја чита, вика, во секој ден од својот живот. Дали имаме ние таков однос кон Светото Писмо? Дали го читаме секој ден од својот живот? Што тоа нам не значи? И тоа е и те како корисно за да се боиме од Господа, за да го имаме оној почит, за да го запознаеме Господа, за да можеме да имаме да му одадеме и чест и благодарност онаа кое што тој ја заслужува. И сега ќе видиме пример. Со еден цар, па после со еден друг цар. Какви, каков однос првиот, па после и другиот цар имале кон Светото Писмо, кон Библијата, кон Пишаната Божја реч? и што тоа допринело да се случи во нивните животи и како ќе завршат нивните животи. Ќе отвориме за таа цел, значи најнапред во втора книга Летописи или Дневник, втора Дневник, втора Летописи, 34 глава. Станува збор за Јоси, еден од добрите цареви. Знаете, имало и добри и многу лоши цареви, Јоси, кој што ќе дојде после Манасија, многу не е добро познат овој цар кој што навистина го втурнал Израел во голем отпад, и после Амон, исто е лош цар, се дојаја Јоси, и замисли интересно, се зацарил на 8 години, 8 години цар, 8 годишен цар, Меѓутоа, видите што вели 34-та глава, значи таму сме сите, верувам, втора дневник или втора летопис. 34-ти, први стих, од први стих. На Јосим му беа 8 години кога се зацар. Царуваше 31 година во Јерусалим, правеше што е право во Господовите очи. Во се одеше по патиштата на таткото Давид, не свртувајќи ни десно ни лево, Во осмата година на царувањето, доека беше уште дете, почна да го бара Бога на таткото Давид, а во 12 година почна да ги чисти Јудеја и Јерусалим од високите места, од ашерите, од режаните и вајаните ликови. И видите во неговото владење што се случува. Почнува обнова на господовиот дом, кој што бил така запоставен од Манасија посебно. Манасија, ако читаме во предходната 33 глава, направил два жртвеника, идолски жртвеника во сред храмот Божи. Значи, такво обезчестување на храмот. Зошто? Најверојатно затоа што го немал книжниот свиток на законот, што Библијата ја немал покрај себе, нити ја читал, нити па обрнувал внимание на, ако воопшто читал нешто, и тој ќе сватим дека ја запоставилите како Библијата, да. Ќе ме каде ќе ја пронајдат подост. Јоси при обновата на Господовиот дом. И видите, запоставувањето на Божјата реч, вашиот однос кон Божјата реч, веднаш се рефлектира во вашиот живот. Веднаш почнувате да си градите, да се издигаат доли во вашиот живот. И тоа не води кон арно. И тоа ќе ја одреди вашата вечна судбина го обновуваат храмот, значи господовиот дом во времето на Јосија и 14 стих читаме. Која ги изнесува сребрениците донесени во господовиот дом, свештеникот Хелки го најде свитокот на господовиот закон, даден преку Мојсија. И во одговор Хелки му рече на тајникот Сафан, го најдов свитокот на законот во господовиот дом, ја најдов Библијата во Господовиот дом. О, добро, да речеме, таму и местото, ама веројатно била запоставена некаде за да може за да еве они они кога влегле да го обновуваат ја пронашле некаде таму. Па што воопшто се читало, да кажеме сега така да се изразиме, што се проучувало во Господовиот дом за време на Манасија? Или Амон? Била запоставена Божјата реч и затоа се издигнале оние ашери на високите места и идолите. И се овие ја наоѓаат Библијата, значи, се изразувам со тој речник денешен современ, во Господовиот дом. Сафан му го однесе книжниот свиток на царот и го извести. Значи, Јосија е царот. Твоите слуги, вика, работеа таму и го пронајдоа овој свиток. Не читаме, значи се. И Сафан почна да го чита пред народот, книжниот свиток. И што се случува? Реакцијата на Јоси. Откако ги чу зборовите на законот, царот ги раски на своите облеки. Што значи ова? Кајање. Леле, што правиме и во кој правец се движиме, иако Јоси уште предходно веќе почнал чистење, почнал реформа. Меѓутоа, вистинската реформа ќе настане откако ќе биде пронајдена <laughs> Библијата, абсурдно малку, меѓутоа, затоа што било запоставена, фрлена некаде на страна, ја пронашли Библијата, односно книжниот свиток на законот тогаш, и откако е прочитан, откако виделе што всушност Бог бара и кои се неговите инструкции, почнала вистинска реформа. Знаете па, секоја вистинска реформа почнува од Божета реч. Од ништо друго. И врз основа и е втемелена на Божјето Слово. Па како, како се појавиле всушност реформаторите во, во средниот век и од 14-15 навамо? Како? Додека Библијата била тргната на страна и само една црква католичката и тоа само свештениците ја имале таа предност да ја читаат и колку ја читале, па колку и како ја толкувале и како манипулирале со народ, вие, ние тоа многу добро го знаеме, низ вековите, Седојка не се појавиле Марти Лутер или Виклиф, Джон Виклиф или Джон Весли, за да ја преведат на свој мајчин јазик, најаме Мартин Лутер на германски ја превел, и не увидат всушност како биле манипулирани, како бил манипулиран народ, и врз основа на тоа што го читале, врз основа на името искрено покаяние и искрена заложба, да, да ја пренесат Божите реч на народот, почнала и реформа. И До кај застававме 19 стих, значи, откако ги чу зборовите на законот, царот ги раски на своите облеки. Јосиф бил добар цар. Еве го неговиот однос кон Божјата реч. Го пробало во срце, па нели е... Што вели за Божјето слово Павле во евреите? Ајде да се подсетиме. Евреите, четврта глава, 12 стих. Зошто Божиото Слово е живо и делотворно. И поостро од секој меч, остро од двете страни и навлегува до разделување на душата и духот, на сглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. Тој ефект бил постигнат кај Јосија и Јоси го слуша, ја слуша речта и ги раскинува своите облики. Во покаяние И им нареди на Хелки, 20 стик, значи се враќаме во втора летописи, 34 глава, им нареди на Хелки на Сафановиот син Ахикам, на Михевиот син Авдон, на тајникот Сафан, на, цар, на царвиот слуга Асај, одете и прашите о Господа за мене и за остатокот на, Ез, на Израел и на Јудеја заради овој книжен свиток што е најден, зашто е голем Господовиот гнев, што се излеа на нас, затоа што нашите тасковци не ги пазеа Господовите зборови не праве што е напишено во книжниот свиток. Мисли на Амон, на Манасија. Нити читаа, нити пак едноставно ја занемарија Божијата реч. И сега од 29 стих читаме што царот испрати да ги соберат сите јудејски и јерусалимски старешини. Царот се искачи во господовиот дом со сите јудејци, со јерусалимци, со свештеници, со левици, со сиот народ – од најголемиот до најмалиот, и им ги прочита сите зборови на книжниот свиток на Заветот, што беше најден во Господовиот дом. Повторно, неселективен пристап, чи се е битно, се е вдахновено, се е од Бога, тоа е Негово писмо до нас. Од првото до, првата до последната буква. Царот, стоејќи на своето место, го обнови пред Господа Заветот и подоцна 33 стик вели, тогаш Јоси ги острани сите кнасоти од сите Израелеви краеви направи така што сите кои се најдоа во Јерусалим да почнат да му служат на Господа. Својот Бог се случува реформа. За време на сиот негов живот не одстапи од Господа, Бога на своите татковци. И потоа ја воспоставуваат повторно и Пасхата, се празнува повторно Пасхата. Се било заборавено, се било фрлено во, во аут, отишло заради запоставувањето на Божјата реч. И тоа еве Бог се послужил како што секој се служи, служи преку богобојазни луѓе како еве Јоси, кој што слушајќи ја Божјата реч се покајал и веднаш ги свикал сите старешини, целиот народ за да го прочита пред сите, од збор до збор. Целата Тора, целиот закон и да се случи една таква голема реформа. Видите што запишал Елен Вајт, овие зборови од големата борба може би ми се едни од нај умилените, овој текст, овој цитат, кој што можете да го најдете на 586-та страна од ова издание, значи, а мислам дека тоа беше последното издание она, со сликите. Веројатно ќе ви текне на овој цитат, и ова, ова треба длабоко да се печати во нашите срца и во нашиот ум и добро да размислат сите оние кои што ќе не, не слушаат и кои што ќе не гледаат подосно. Но Бог на земјата ќе има свој народ, кој ќе внимава на Библијата и само на Библијата, како мерило на сите науки и темел на секоја реформа. Библијата и само Библијата е темел на секоја реформа, од тука почнува реформата, а и мерило за секоја наука, за секоја доктрина. Дали така вели Господ? Ниту мисленијата на учените луѓе, теолози, доктори, магистри, не знам какви, се не, по теологија. Значи, ниту мисленијата на учените луѓе, ниту тврдењата на науката, ниту верските догми или одлуки на црковни собори толку многобројни и спротивни, како и црквите што ги застапуваат. Ниту гласот на мнозинството, знаете, често пати денеска ќе кажат луѓето, ајде бе, вие сте тамо малку сте се собрале. Цел народ вака прави, вака верува, вие сега таму изигравате нешто многу паметни се правите. Меѓу ниту гласот на мнозинството, ниту едно од ова, ниту сите заедно не можат да се сметаат како доказ за или против која и да е точка на верата. Може не знам кој доктор на наука, на теологија да дојде да каже не е тоа вака, вака, така е. Нити неговиот глас, нити гласот на мнозинството, нити на било кој црковен собор, било какви одлуки да се донесат, како што потоснанели биле донесени, па еве а не делата од сега ќе биде ден Господов. Тоа било решено на црковен собор. Не можат да се сметаат значи како доказ за или против кој да е точка на верата пред да примеме која било наука или пропис, треба да се увериме дека е во согласно со она јасното, така вели Господ. И точка, ништо друго. Значи, свето оно што го веруваме, треба да биде подкрепено на Божета реч. И тоа здраво, здрава основа да има во Божета реч, а доколку имаме неселективен пристап, кон Библијата. Ако имаме селективен, тоа еш, ќе си измислиме разноразни доктрини и науки кои што немаат темел на Божјата речи, како што Јан изборуваше. Ке, може би ќе отемелиме својата доктрина на некоја антитеза, оние вамо на некоја теза, меѓу тоа треба синтеза, нели? Треба сето тоа добро да се разгледа, се проучи нормално подводство на Светиот Дух, кој што е сушност инспираторот на цела, целата реч. Значи, забележавме и видовме дека Библијата е темелна реформа, Библијата и проучувањето на Библијата, еден позитивен однос и пристап кон Библијата всушност предзвикува реформа. И како што ќе каже Двајт Муди, рекол Библијата не е дадена за да не информира, туку за да не трансформира. Тоа е целта. И сега имаме еден друг случај со еден друг цар, и тоа син на Јоси. Јоси, добриот цар. Ова е, ова е посебно интересно кога ги гледате царевите. Таткото е добар, па синот после хилило поклоник. Па не знам, па на тој синот па станува добар. Сега, стварно интересно и чудно. Воспитувањето веројатно немало тука влијање, ама имало влијање нешто друго. <laughs> а, значи, ќе отвориме сега во 2 цареви 23 глава, 2 цареви 23 глава, да се позанимаваме малко со овој друг цар, 2 цареви 23 глава, Значи, вака сега, а, после Јосеј ќе се зацари првин Јоахаз, тоа е најстариот негов син, и еве може да прочитаме првиот стих од 23 глава, значи втора цареви. На Јоахаза му беа 23 години кога се зацари. Царуваше 3 месеци во Ерусалим, неговата мајка, добро, Три историја стихи битен, тој правеше што е зло во господовите очи, секако што правеа неговите татковци. Ама некако биолошки од негов татко, Јоси. Многу кратко царуваше овој, за да после дојде Јоаким, односно Елијаким, кој што пак му било променето името, во Јоаким. И овој правил се што е зло. Еве 36 стих, 23 глава 2 цареви. На Елијаким му беа 25 години, кога стана цар, и царуваше 11 години во Иерусалим. И ово е син на Јосија, помалиот. На мајка му име името и беше Зевода, добро, тој правеше што е зло, 37 стих, во Господовите очи, секако што прави и неговите татковци. Чисто информативно, за да видиме за кого станува збор. И сега ќе отвориме во Еремија 36 глава. Еремија 36 глава. Бог праќа порака, пише на порака преку Еремија до царот, до народот, затоа што повторно забегале. Затоа што повторно било запоставена Божјата реч. И покрај силната реформа што се случила во време на царувањето на Јоси, ете колку малку фали, значи, да човек падне. Опрашен се неколку години, значи после Јосија. Во 36 глава од Еремија ве читаме први стих, во четвртата година на Јоаким, јудејскиот цар, Господ му го упати ова слово на Еремија. Земи книжен свиток и запиши ги на него сите зборови што ти ги реков за Израел, за Јудеја и за сите народи од денот кога почнав да ти зборувам, од деновите Јосијни до денешниот ден. Може би јудиниот дом ќе чуе за сите несреки што ги наумив да ги оборам врзнив, така та се врати секој од својот лош пат и јас ке им ги простам вината и гревот нивни. Секојаш Бог праќа порака за да не исправи, за да не поучи. Светото писмо е една порака до секој од нас. Писмо негово до секој од нас, за да не поучи, за да не изобличи. И тогаш Еремија го повика својот писар Варух и му кажа, значи, да запише се, што Господ му објави. Еве како сме ја добили Библијата. Бог им се јавувал на своите верни чеда, вдахновени од, од, од Дух Свети, луѓе кои што живееле под Духот, а не по телото, им објавувал, овие запишувале, или они, или пак, еве, како во случајот на Еремија, имал свој записничар Варух. И му рекол, сега прераскажувам да не читаме се, јас не можам, имало причина зашто Еремија, <laughs> знаеме, случајот со Еремија, не можел да влезе во господовиот дом, па му рекол, ајде, оди ти и прочитај им го ова слово од Господа. И деветиот стих во петијата година на Јоаким, синот Јосин, јудејскиот цар, во деветиот месец го повикава на пост пред Господа сиот Јерусалимски народ и сиот народ што можеше да стигне од јудејските градови Јерусалим. Видете. Значи, тие и понатаму си продолжувале да си имаат богослужение, постови, на, за кого постеле, на кого му се молеле, тоа е веќе друго прашање. Биле, биле во таков отпад. Значи, формална религија и побожност. Варух, десетиот стих, му ги прочита од книжниот свиток еремините зборови на сиот народ, односно господовите зборови, во господовиот дом, на сиот народ во дворницата на Гемари, синот на писарот Сафан, во горното предворје пред новата врата на Господовиот дом. И потоа слушаат овие и така натаму и доаѓа, доаѓа до идеја, нормално пораката е силна и битна, биле заплашени од тоа што стојало во книжниот свиток и рекле, треба да се излезе пред царот и да му се прочита ова. И еве сега да го видиме односот на Јоаким кон Божјата реч. Царот, 22 стих, 36 значи глава Ремија, царот седеше во зимскиот дворец, се уживаше во дворецот. Тоа беше во деветиот месец, а пред него стоеше разгорена жар. Значи, зима е, отишел, видите, имале, имале тоа летен дворец <laughs> и зимски дворец. Зима било, се топлел царот и кога е јуди, тоа беше еден од да, неговите, веројатно, слуги таму, би прочитал 3-4 столбчиња, значи од Да, Царот ги пресекуваше со писарско пероношче и ги фрлаше во огнот на жарта, се додека целиот книжен свиток не беше уништен во огнот на жарта. Каков е неговиот однос се? А што ме гале, што ми читаш? Не ме интересира. А тоа е исто цар, јудејски, на кого што Бог порачал, значи, кога ќе воспостави, кога ќе изберете цар, да си го препише Значи, целиот закон, Тората, списите да ги има покрај себе и да си чита, да сето тоа го води низ неговиот живот, за да може да царува и да и долго да царува и да биде значи сето тоа на благодат и негова и на целото царство. Меѓутоа, овој има многу поинаков однос кон Божјата реч. И, знаете, ние денеска не го правиме ова, чувај Боже, чувај ова богохулие, да земете и да запалите Библијата. И то правиме нешто друго. И можеме да се запрашаме дали занемарувањето на Божјата реч е исто што и ова. Секој од нас треба да се одговори. И што се случува? Ни царот, ни неговите слуги не се исплашија, ниту ги раскинаа облеките, како што беше случајот со Јоси, Воопшто не се покајале. Воопшто не дозволиле да тоа Божие Слово, тоа живо, делотворно Божие Слово, ги расече, го расече нивното срце, нивниот ум, поделува нивните мисли на нивниот разум да сватат колко се грешни и да се исправат, не, тоа никако да делувало кај нив игнорански однос потполно, нити се исплашија, нити ги раскинаа облеките која ги чуја тие зборови. Па сепак Ел Натан, Дела и Гемари го молеа царот да не го спалува книжниот свиток, имало некои од нив кои што биле посовесни, ама тој не ги послуша. Сепак е цар. Тојаш царот им заповеда на царевиот син Ерамеил на Серај, синот Азрилов, на Селими и синот Авдилов, да ги фатат писарот Варух и пророкот Еремија. Кои се тие мене да ми кажуваат <laughs> што треба јас да правам како да живеам? Видите каков однос но Господ ги сокри. И не само тоа, него повторно Господ ќе му рече на Еремија, Варук нека ги запише сите од збор до збор, сите тие работи кои што беа запишени во првиот свиток. Ме подсеќа ова на нешто. Сегавате, кој зборувавме за законот, кој што пак е запишан лично со Божиот прст на камени плочи, и Мојсеј во тој свет гнев ќе го искрши, ќе ги искрши тие две плочи, Бог му рекол, ќе направиш ше две плочи и пак од збор до збор ќе го запишам повторно истиот закон. Истите тие 15 стиха. Еве и овде, ова покажува дека Божјата рече вечна, вечна. Неуништливо е. Вие можете да правите што сакате со неа, ама еден ден тоа исто слово ќе бидеме вечерва баш ќе ве суди. Исус вели во една прилика ќе Тоа е стих кој што, со кој што повеќе вечерва ќе се позабавиме. Ќе рече, јас не дојдов да ви судам, не дојдов да судам, туку да спасам. Ама на крајот ќе се сочите со тоа слово. Словото да ќе ве осуди. Значи можеме да правиме што сакаме со Божјата реч. Да игнорираме, да да факја прашина по полиците, како што денеска е случај во домовите многу христијани. Се нарекуваат христијани, пазите, не, не, не, не напаѓаат нас, ајде бе, па вие, па со таа Библија, библијаши дури не нарвикуваат, спасите. А врз што воопшто ќе ја темелите верата, ако не врз Божета реч? Од кај доаѓа верата? Од слушањето, од читањето на Божета реч. А тие истите ја имаат, значи денеска е модерно да се купи, да се има Библија, меѓутоа колку ја читаат, им факја прашина во нивните домови. Како што еве во домот Господов ја пранајдоа Библијата запоставена во случајот на Јосија. Нашиот однос и пристап кон Божјата реч ќе ја одреди нашата вечна судбина. Во случајот на Јоаким ова било кобно и, знаете, било проречено уште на Еремија, во 22 глава ќе отвориме на Еремија, Книга на пророк Еремија 22 глава, Бог прорекол што ќе го снајде Јоакима. Зато што Бог ги знае срцата на секој од нас. И еве што е запишено во Еремија 22 глава, 18-19 стих. Зато Господ зборува вака за Јоаким, синот Јосин, царот јудејски. А, се извинам, ја, ја би прочитал 13 стих. Видите како, каков живот живеел Јоаким, каков цар бил. Горко му на оној кој гради куќа неправедно и ги крева горните соби без право, кој го тера ближниот на работа и не му ја исплатува платата. Од 13 стих, значи, читам во истата глава. Кој велики се изградам за себе пространа куќа и прозерни горни соби, кој отвара прозорци ги обложува со кедрови на на црвено. Дали си затоа цар, дека се фалиш со кедар, че се однесува на Јоаким, каков раскошен живот живеел. Нели татко ти јадеше и пиеше, но правеше право, правосудство и правда и затоа му беше добро. Право судеше. Го бранеше правото на сиромашниот, да е јадникот и затоа му беше добро. Зар не значи тоа да ме познава мене, зборува Господ, но твоите очи и срцето одат само по печалба, за да пролеваш невина крв, за да правиш насилство и гнетување. Видите каков живот и каков бил овој цар Јоаким. И затоа Господ зборува вака за Јоаким, синот Јосиин, царот јудејски. По него нема да тажат. Леле, брате мој, леле, сестро моја. По него нема да тажат. Леле, господару, леле, величество. Зошто? Че го закопаат како осле, како магари, како животно. Че го извлечат и како фрлат надвор од вратите на Јерусалим. Мислам, ова не треба да се објаснува што значи. Да бидеш надвор од вратите на Јерусалим. Неговиот однос и пристап кон Божјата реч за секојаш ќе му ја запечати неговата вечна судбина. Или Божјата реч ќе предизвика реформа, значи тоа слово ќе го примиме, не само што ќе читаме, ќе го примиме со драго срце, да делува, тоа е живо и делотворно, да делува и да не трансформира, затоа е дадена Библијата, значи не да не информира, како што вели Двајт Муди, туку да не трансформира. И на крајот на криштата, знаете ли што значи да се отврли Божјата реч? Божето Слово. Што е Словото? Кој е Словото? Јован прва глава читаме, а да се подсетиме, Јован прва глава. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Да го отфрлиш, да го игнорираш Словото, значи да го отфрлиш, да го игнорираш Бога. Словото беше Бог, тоа беше во почетокот во Бога и се стана преку Него, и ништо што стана не стана без Него, па дури и ново создание не станува без Него, без Словото. Затоа ќе видиме вечера повеќе. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И таа вистинска светлина го осветлило секој човек, деветиот стих. И Е, 14 стих, и Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како единороден од таткото полно со благодат и вистина. Кој стана тело? Словото се то отелотвори. Христос е Бог, знаеме, Словото е Бог, како што вели Јован. И Христос е таа реч. Христос се отелотвори, односно Христос е Словото отелотворено. Тоа живо слово телотворено во тело. Христос е жива Библија. Значи, отфрлањето на и занемерувањето на Божијата да реч, значи отфрлање на Христа, отфрлање на Бога. Или пак селективниот пристап кон Библијата исто така значи занемарување, непочитување на Христа, непочитување на Бога. Ова е многу сериозна работа. А, знаете, Самото слово, вели, значи, Јован вели, во словото беше животот. А, истиот Јован, во прво послание Јованово, ке запише, при крај сме, прво послание Јованово, значи, во петата глава, ке запише во 11 стих, прво Јованово, пета глава, 11 и 12. И ова е сведоштвото, Бог ни даде вечен живот. И тој живот е во неговиот син. Во Исуса Христа, во Словото е животот. Кој го има синот, Има живот. Тоа збор да за вечниот живот. Кој го нема синот, нема живот. Многу едноставно и многу јасно. Дали го примаме, како пристап имаме кон Словото, дали го примаме, дали дозволуваме да тоа дело отвори во нас и да направи нови создани од нас и да на крајот добиме и вечен живот. Само така можеме. Имајќи го Христа имаме вечен живот, имајќи го Словото, Ако го занемаруваме, ако слично на царот Јоаким, тогаш е запечатена нашата судбина, ке не фрлат надвор од Ерусалим. Нема да се најдеме во небесниот град, нема да се најдеме во ветената земја хананска. Нека Бог ни помогне да навистина имаме вистински искрен пристап кон Библијата и Божието Слово. Знаете, на крајот би се послужи само уште еден, со еден пример. Били Греам, познатиот Били Греам, голем проповедник, евангелист, евангелизатор, бил запрашен во една прилика, кога би живеел уште, значи би го живеел животот уште еднаш одново, што би направил поинаку? Знаете што рекол? Големиот Били Греам, еден од најголемите, значи познати проповедници, баптистички, у случајот не е ни битно тоа, рекол, повеќе би проучавал, отколку да проповедам. Ова, ова многу значи. Големиот проповедник Били Греем рекол, да ми даде Бог сега да го живеам повторно животот одново, јас повеќе би, би проучавал, отколку да проповедам. Нека мој слава на Бога, за Божјата реч, за Словото што ни го дал, и ни го дал за да не поучи, за да не изобличи, за да не возобнови, за да не изгради, за да направи од нас нови созданија. А нашиот однос кон Библијата и неговото слово ќе го реши на крајот, ќе реши и нашата вечна судбета. Слава на Бога уште еднаш. Амин.